كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد Mi smo u prošlom, pretprošlom, dakle, našem druženju spomenuli događaje koji su obilježili smrt Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem zatim zatim odmetništvo svih arapskih plemena osim dakle nešto malo njih i završili smo dakle sa pričom o otpadnicima i njihovim predvodnicima. 11. godinu, kao što Ibn Kathir Rahimullah Teala kaže, obilježile su smrt, smrt pojedinih onaj, poznatih ashaba i oni koji to nisu bila, njih ćemo također spomenuti. I e, smrt velikog broja ashaba i hafiza u bitci na jemami u borbi protiv Musailime Kedaba. Također ove godine, dakle 11. godine je preselila na Hirati Fatima ili Fatima, kći od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I to po naj, e, dakle, najvjerostojnijim predajama da je to bilo 6 mjeseci nakon smrti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako postoji predaj da je umrla dva mjeseca, tri mjeseca, sedam mjeseca i tako dalje, ali je najpotvrđenija predaj da je umrla radi Al-Anha varvaha Eh, dakle, šest mjeseci nakon smrti Allaha poslanika, sallallahu alejhi ve veselam. Eh, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njoj rekao dakle prije svoje smrti Poslanik sallallahu alejhi ve sellem njoj je rekao dakle neposredno dakle prije svoje smrti da li ti onaj da li bi da li ti bilo drago da budeš najuglednija među ženama dženeta Također rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će ona biti dakle prva od njihove porodice koja će doći dakle na onaj svijet Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bila je jedina od njegove djece koja je ostala nakon njegove smrti. Sva djeca su preselila za njegovog života, alihi salatu wasalam. I ona je podnijela tu tugu i tu tegobu, dakle smrti Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se da je bila Eh, blizankinja od svoga brata Abdullaha, sina Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da je rodila, odnosno da je nakon što se udala za Aliju radi Alanhu, rodila četvero djeci, Hasana, Huseina, Muhsina i Rukaju. Rukaju je posle toga oženio ko? Koji od poznatih sahaba oženio Rukaju? Omer radi Alanhu Arba. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ju je udao za Aliju kad imala 15 godina, ali je sa njom stupio bračne odnose 7 mjeseci nakon što su se uzeli. Dao je kao mehr štit ili takozvani hatmije, a dobio ime hatmi po tome što svaka sablja od njega se razbijala ili lomila. Vrijednost mu je bila 400 dirhema ili 400 srebrnjaka kada je preselila, ja sam rekao, Ruha je umu kultum je bila čirka, kada je preselila, imala je po nekim predajama 27, nekim predajama 29 godina, neki predaje kažu da je imala 35 godina, što kaže mi Kefir Rahmanu Latala da je netačno, jer nije imala toliko godina kada je preselila na bolji svijet. Ona i Alija radijalanhum arvahum živjeli su dakle, siromašnim život, životom, punim životom zuhda, ne, bez ljubavi prema Dunjalku, Pa su jednom, jednom prilikom je onaj rekao Alija Fatimi, bilo bi dobro da odeš kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je, kaže, sakuplio se nešto kod njega od imetka, od, onaj, od plijena, pa zatraži nek nam dadne ili robkinju da nas služi ili nešto čime ćemo se pomoći. Kaže, pa je otišla kod Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem kćeri, kaže, treba ti nešto. Ja ne trebam babo ništa što si kad je došla? Došla kad je poselamio. I vratila se, pita nju Alija, kaže, jesi li mu rekla, kaj nisam stidne bilo. Hajmo, kaže, zajedno. I njega je bila stida ham, sam kaže, pa poslao nju. Pa nije mogao, radi Anhu Arda. Kaže, pa došli kod Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kaže Alija radi Anhu Arda, Allahov poslaniče, bole me, kaže, više prsa od izlačenja vode iz bunareva. Dakle, nema više toliko me bole ove kosti ovdje od izlačenja onaj mješini. Kaže e, Fatima, radi Anha Ardaha, kaže, babo, dakle, ruke su mi se ogulile od pranja. Dakle, ne mogu više da, ne mogu više da radi, stanile su mi se ruke. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ja ću, kaže, onaj, e, vama reći, kaže, neke stvari, neće vam se svidjeti. Hoćete li kaj da vam dadnemo dimetka, a da ostavim stanovnike Sofe da se grči od gladi. A druga stvar, došlo mi je Allahom, poslanih sallallahu alaihi sallam, u tom trenutku, kaže, on se pokrili čebetom. Imali su čebe, kožno čebe. Kaže, kad bi pokrili glave, noge bi im otkrivene ostale. Kad bi pokrili noge, glave bi im se vidjeli. Kaže, pa se tako on natjezali s čebetom, a Allahom, poslanih sallallahu alaihi evo došao sam. I on pošao, kaže, poslanih sallallahu alaihi neka vas. Ostanite kaj po čebetom. Kaže, Ja ću vas podučiti kaj riječima kojim je, koje me je podučio Džibril, a to je, kaže, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki namaz, nakon namaza, da, veličate Allaha sa subhanala deset puta, sa tahmidom, to da kajete alhamdulillah deset puta i Allahu ekber deset puta. A kada legnete, kaže, najveće u svoju postelju, recite to, kaže, 33 puta. I onda kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, odnosno Ali Radan kaže, nismo ostali ovdje kako nas je Allah poslanik sa sada naučio. Pa je, kaže, neko upitao, uh, Ibn Keva upitao Ali Radan Anhu, kaže, ni noć, noć fina, dakle velika bitka na Sifinu, govorit ćemo o njoj, šala, ako nas Allah poživi, jer već možda završavamo šesti tom, onaj, uh, ovo su tekstovi gdje se puno stvari mora, a ne može se preskočiti. Posebno na imena, prošli put me pitao, o mene je sinka babo, jesi ti se kada prošli put zbune, nisam neko sinka, šta je problem? Rako, problem je što jedno predavanje imaš nešto oko 300 imena. I dok ja zapamtim ili ne zapamtim, dok ja prenesem, neko može zamisliti kako je vama koji sjedite ispred mene. Kaže, ne možeš zamisliti. Kaže, eh, ali je radi Anuhu, Allah je, kaže, ubio ostavnike Iraka i te noć noćke nisam ovo propustio što mi je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam ostavio u amanet. Ali je radi Anuhu imao je jedan, jednu namjeru, to jeste da oženi kćerku od Ebu Džehla, još za vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, među i kaže: Fatima je dio mene, što je smeta, smeta meni, što nju boli, boli meni. Bojim se da će neko njenu krv povrijediti. Ja, kaže, volim sinu Ebu Talibovom, dobro, a volio bi, kaže, da je pusti, pa da oženi, kaže, Ebu Čehlovu kćerku. Nemoguće je se spoje u jednoj kući ili pod jednim čovjekom, kći Ebu Džehla i kći Allahova poslanika, kažu pa je Alija, ibn Kathir ovdje kažu u predaj, pa je Alija radi Anhu ostavio, nije oženio kćerku od Ebu Džehla. Kad je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam preselio, Fatima je tražila od Ebu Bekra miraz, pa je, Allahov, pa je Ebu Bekr rekao, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, mi vjerovjesnici ne ostavljamo miraz ništa, ono što smo ostavili je sadaka, pa je tražila da joj dadne pomagača, pa Ebu Bekr odbio, pa je onda tražila da onaj e, Alija bude namjesnik na nekoj od pokrajina, pa je odbio i to. I onda je ostala, dakle, sa mržnjom prsima prema Ebu Bekr, osjećala odbojnost prema Ebu Bekr, suda su moji smrti, ali pre samu smrt Ebu Bekr je radi Allahom došao, od nje je tražio halala, Ibn Kathir od kaže, faradijat radijallahu anha, anhuma, pa je onaj halala mu i umrla je sa halalom. Kažu kada je preselna radi Anhu Ardaha, ostavila oporec Esmi bintu Meis, ženi od Ebu Bekra Sidi kada je okupa, pa je okupala ona Jebu, odnosno Alija ibn Abi Talib i Selma Umrafija. Neki kažu da je kupao Abbas ibn Abdul Mutalib, a predaje koje govore da je okupala sama sebe prije smrti, kako biste vi odgovorili? Imao i ostane odgovor. Ne može se živ insan kopat da mu se računa iza postoji, dakle kupanje, onaj, to postaje smrti. Kaže Ibn Ketir, sve predaje da se okupala prije svoje smrti su, dakle, slabe. Neki kažu da je Alija klanjao dženazu, drugi kažu da je klanjao je Amidža Abbas, treći kažu da je Ebu Bekre Sedik, Allah najbolje zna, ukopana je onaj utorak trećeg Ramazana 11. godine po Hidži. Također predaje govore da je umrla posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem 2 mjeseca, 70 dana, 75 dana, 3 mjeseca, 8 mjeseci, al kaže Ibn Kathir rahmehullahu taala, ono što je potvrđeno putem ta, onoga Zuherija od Urve od Aiše da je Fatima umrla nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem 6 mjeseci ukopana je noću. I nije ni jedini, odnosno nije ni prvi kabur koji je obložen, odnosno koji je obložen uh, storama da se ne vidi kad se spušta u kabur. Ove godine, dakle Ibn Kethir onda navodi dalje ko je preselio od poznati ove godine, kada je preselila je Bereke bintu Salab ibn Amr. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naslijedio kao robkinju od svoga oca, kažu od njegove majke. Ona ga je odnosno odgajala ga je, vodila je brigu o njemu dok je bio još mali, alejhi salatu wa Kažu, dakle u predajem stoji da je popila njegov urin Kaže, pa joj je rekao kasnije Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam sačuvala se od džahenemske vatri. Danas to šije koriste, dakle, u njihov akidi da onaj ko se napije urina od ehl beta, toga ne prži džahenemska vatra, pa oni sada do svojih imama traži, čekaju kad će se on pomokrit da je popil taj urin, a jedni drugi znamo gdje će završiti ako, završi, ako umru na ovoj akid na kojoj su danas. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oslobodio nju i njenoga muža pa je rodila sina Ejmena i po tome je dobila ime Umu Ejmen, a oženio je Zaid ibn Harithe, oslobođeni rob Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je dakle, rodila posle Usamu ibn Zaida. Učinila je oba dvije hirže u Abesiniju i u Medinu, bila je od pobožnih žena i poznata po toj svojoj pobožnosti. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je govorio, ona mi je mati posle moje matere posjećiva Allahom poslanik sa sam redovno nakon njegove smrti. To su nastaje Ebu Bekri i Omer zbog njene starosti i njenog dakle, položaja koju živala onaj, u života Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam. Predajem stoji da umrla pet ili šest mjeseci nakon Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Od onih koji su preselili ove godine, dakle govorimo o događajima 11. godine po Hidžni, on dakle, je bio sa, uh, Sabit ibn Akram ibn Thalebe, ibn Adi ibn Ađran al-Belawi, Ansarija, pristupovao na Bedru i bitka na poslije Bedra. Kada je e, došlo vrijeme bitke na onaj e, Muti, kada je e, Abdullah ibn Rawaha preselio, data mu je zastava, dakle da nosi on zastav, pa je on je rekao ne znam da iko bolje može se boriti od mene kao što je Halid, pa je predao zastavu Halidu. Kažu, dakle, Ibn Ketir spominje se da ga je ubio Tulejha al-Esedi, a je da je sa njim ubio u kašu Ibn Muhsina. A vi znate koji je u kaša Ibni Muhsin? Dakle, sad će o njemu doći priča. Ona je u toku ovih koji su izginili te godine. Od njih je također bio Sabit Ibni Qajs Ibn Šemas, Ensarija, Hazra Džebu Mohamed, Hatib Ensarija. Dakle, Hatib, govornik. Kada bi trebalo da priča, on bi ustao i govorio ime Ensarija, odnosno Hazređa. Nazivali su ga imenom Hatibu Nebi sallallahu alaihi wa sallam, a potvrđeno je da u predajama, sahih predajama da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve obavijest, obavijestio ga da će poginuti kao šehid. šehid. Ubijen je na dan jemame, bici na jemami kao šehid, a zastavu Ensarija tog dana je nosio on. U hadisu, kako stoji po uslovima kod muslima od Ebu Hureyre, da je Allah poslanik sallallahu ve sellem rekao dobar li je čovjek Sabit ibn Qajs ibn shemas Atala Harasani kaže, došao sam u Medinu pa sam pitao ko će mi preniti hadis o sabitu ibn, Hajsu ibn Šemasu. Pa su me kaj poslala njegove kćirke. Pa sam mu pitao, kaže, čula sam svoga oca da, da je rekao kada je objavljen Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam inna Allahe la yuhibbu kulle muhtarin fehur Allah ne voli svakoga onoga koji se oholo diči, dakle onaj ko ponosto, dakle onaj hoda. Pa je sabitu teško to palo, zatvorio se u, u kuću i plakuo. Pa je obavješten Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem o savetu ibn Kajsu, Šemasu. Pa je došao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve i kaže Allahov poslanice: "Ja ja volim ljepotu, dakle volim se lijepo srediti, volim da sam lijep. Ja sam taj koji predvodi svoj narod." Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nisi ti, ne spadaš ti među te ljude." Kaže sallallahu alaihi ve sellem: "Živećeš lijepo i umrijećeš lijepo." Allah će te uvesti u džennet. Dakle, Allah poslanik sa sebe obavijestio ga da će biti džennetlija kada je Allah objavio ja ih alladina amanu la tarfa aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl o vi koji vjerujete nemojte pozvat svoje glasove iznad glasa poslanika wala tajharu lahu bil qawl i nemojte da se vas, vaš glas čuje više od njegovog glasa kada je čuo to teško mu je palo jer je imao krupan glas bio što bi rekli mi u našem jeziku glat prepuo da ćemo biti poništena djela zbog ove objave, pa je došao Allahom poslanik sa veselim požalic, kaže Allahom poslaniče, jesam kad sad stradao. Kaže Allahom poslanik sa veselim, nisi, ne, ne spadaš ti u tu skupinu, živjet časno, umrićeš kao, kao šehid, Allah će te uvesti u džennet. Kada je Ebu Bekr radi Anhu Arva spremao muslimane protiv odmetnika na jemamu i protiv Musailime Kedaba, Sabit je krenuo sa onaj e, borcima, kad su došli do Musailime i do plemena Benu eh, Hanife, muslimani su ih ponizili i to tri puta. Sabit i Salim Evola Ebu Huzefe, dakle oslobođeni rob, kaže nismo se ovako borili u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alaihi wa Dakle, da napadamo da se povlačimo. U vrijeme Allahova poslanika sallallahu alaihi samo smo išli naprijed. Kaže, pa su njih dvojica iskopali sebi rupe i zatrpali se do koljina. u, u zemlju. I onda, dakle, nema poraka, nema pomiranja, samo na jednom mjestu, borili se dok nisu bili ubijeni. Neko je od muslimana vidio Sabita ibn Kajsa u snu i kaže on njemu, jučer sam ubijen. Sabit ibn Kajs govori ovome ashabu, kaže, jučer sam ubijen. Neko mi je štit ukru. Dakle, nakon moje smrti štit mi je ukraden. Bačen je na tom i tom mjestu na ratištu. Nalazi se na tom i tom mjestu udaljen toliko, toliko toga i toga kamena i ostao sam dužan to i to. Kaže, kad dođeš kod halife Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, prenesi mu da imam to, to i takav i takav dug. Kaže, pa je ovaj došao kod, Allaho, kod eh, Ebu Bekra radi Anhu Arda i rekao, usnio sam Sabita ibn Kajsa ibn Šemasa i usno mi je rekao to i to. Kaže, Bekr, potražite, tako kako je objasnio snu, potražite ona njega u štit i ja ću kaj vrati njegove dugove. Kaže, pa su naša štit na onom mjestu gdje je opisao snu. Pa je Ebu Bekr vratio dugove. I kažu, dakle istoričari, da je ovo jedini vasijet koji je izvršen nakon smrti živog halalte, nakon smrti čovjeka. Jer inače se vasijet šta? Daje za života i tada se ispunjava. Poslije smrti nema. Kaže, pa jedini bio onaj e, vasijet koji je ispunjen nakon što ga je oporučio, nakon svoje smrti. Te godine također je preselio Hazan ibn Abi Wahb, ibn Omer, ibn Amir, ibn Amran al-Mahzumi, učinio je hiržu, primio je islam e, na, u godini oslobođenja Mekke, a bio je, dakle, djed Sejida ibn Musejeba, Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, mu je htio dati ime Sehl, jer mu je ime, ime Hazan ili Huzn značilo šta? Tuga. Kaže, pa je odbio. Rekao, Allaho poslaniče, neka mene, ja ću ostati, kaže, huzn ili hazen. Tako mi kada je dao moj otac i moja mati, niko moje ime, kaže, neće promijeniti. Kaže, Allaho poslaniče, sada nek ti bude tako kako hoćeš. Kaže, poginuo je na dan u bitci na jemami, a sa njim su poginuli njegovi sinovi, Abdurrahman, Vehb, njegov sin Hakim, Vehb ibn Hazen. Kaže, ostala je tuga ostala je tuga u njihovoj porodici, dakle u svim pokoljenjima, uvijek. Samo zato što niti da promijeni, dakle, ime. Šehr Lisa ibn Haim, rahmanullah ta'ala, govori onaj, o nadijevanju, onaj, ja sam to spomenuo, čini se jedan ili dva put, u ovoj halki ili negdje drugo, ne sjećam se, kaže Allah subhanahu wa ta'ala nadahne čovjeka kako će ime dati potomcima. Pa po tim imenima prevladava im stanje u životu. Pa je, kaže, Allah nadahnuo djeda Ebu Taliba e, kako će naditi ime Muhammedu sallallahu alaihi sallam pa je hvaljen do sudnjega dana. Pa je Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam kad god bi neko imao neko ružno ime, Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam mijenjao mu je to ime. Kaže, pa potom tome nadivajte lijepa imena svojoj djeci. Ima danas puno, ja čujem ako kad su poznane sa ljudima, kako se zoveš, kaže, zovem se Irhad. Neki dan čujem, kažem, čovjek zovem se Rehad. To su, dakle, strašno ružna imena. Znaš što znači irhad? Pazi, drugo je mirhad. Mirhad je hala. A irhad je operacija. Kad odeš u WC, šta radiš? Odirhadiš se. Kogod ima to ime, treba ga promijeniti. Jer ja ne mogu da shvatim da ljudi, da kod nas ima toliki beduina. Dakle, beduin, znate kako beduin, <laughs> znate kako beduina diva i, i imena svoje djeci? pojedina beduinska plemena, ali da bude gore, Edice, ja sam te ljude upoznao, kaže, presto, poznaješ se, ja sam, ja kako se predstavljam ja, šta sam ja, Harmein, mene se zove kao Harmeina, tako su mi dali Arab ime. Ja sam Harmin, kaže, ja sam Džuala, ja sam Kunfuz, ja sam I kad kaže, kad kaže tako nešto da treba se uzdržati za grižat, maša Allah, maša Allah. Sahan, žar. Dakle, ispred šatora, ako se nešto kuhalo do, do noći, legnu u šator, izađu, ujutru se to uga, uga, ugasla, se vatra, onaj žar, dobije se sinu, sinja, osjeća se kaj za žar. Čuj žar, žarko. Dakle, to je ružno. Ima, ima kod nas, meni sad ne pada na pamet ta imena o kojima roditelji ne, ne, ne vode onaj brigu, ali ima mnogo lijepih imena koja se mogu izabrati, lijepih značenja da li iz Kur'ana da uzme imena, da li da uzme iz suneta, lava, poslanika, sada sada, da li od predaka i tako dalje. Kod nas se mnogo ucelo na imena, prije su ucelo na imena onaj, e, turcizmi, ili, dakle, turska imena, perzijska imena, pa imate Mehmeda koji u suštini uzeti od čega? Jesu od Mohamed. Imate Ahmeta, a on je Ahmed. Imate Mahmuta, on je Mahmud. Dakle, sva ta imena uzeta od Turaka, dakle, na turski način izgovora, ili arapska imena, ili perzijska imena kao što je Mirzet, Mirza, Nevzet, Nisvet, tako da je to su perzijska imena. Uh, Behmen. Behmen, porodca, dakle, onaj, e, porijeklo su, molim. Jeste jedan njegovih sina, spomenut ćemo ga, večera ćemo ga spominjati, ako stignem, što, ako ne preskočimo. Ona, dakle, imena se biraju najljepša imena. Pa Allah, poslanik se da se nam je savjetu Hazara ibn Abi Vehba, on je odbio, kaže Sejid ibn Sejib, ostala je, onaj, ostala je tuga u našoj porodici u svim pokoljenjima samo zato što je odbio preporuka Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Te godine je preselio Zaid ibn Hatab, brat od Omera ibn Hataba, bio je stariji od njega, radi anhum varvahum, primio islam davno, prisutuo je u bitci na Bedru i u bitkama, dakle poslije toga, sve dok nije preselio Dakle, ovog trenutka. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pobratime njega sa Mu'inom ibn Adijom Ensarijom, a oba dvojica su pognali na Jemami. Zastav Muhadžira je nosio on toga dana. Kaže, nosio je zastavu sve dok nije poginuo, odnosno dok nije preselio i onda je zastava pala pa je preuzeo Salim oslobođeni rob Ebu Huzeifej. Zejda je ubio Ređal ibn Anfeve, a ja sam prošli put spominjao Ređala ibn Anfeve, ako sjećate kad smo govorili o bitci na imami, da je dakle, bio veća fitna čak i od Musailime Kezaba. Njegovo pravo bilo ime Nehar. Kažu, odnosno Ibn Kethir kaže, u predajama stoji da je Ređal primio islam i da je učio suru Bekare, to je, kaže, Kare al Bekare, znači znao je suru Bekare na pamet. Otpao je od islama, povjerao Musailimi Kezabu, a sjećate se prošli put, ko je od vas bio prošli, šta sam rekao? vezano za ovoga ređala. Kada se susreo sa Muselimom Kedaba, Muselimom Kedabom, kaže, znam da si lažni vjerovjesnik od plemena Benu Hanife, ali si mi draži kao takav lažnjak, plagijat, nego onaj tamo od Benu Hašima, od Benu Mudara. Kaže, povjerao u Muselimom Kedaba, povjerao u njegovu objavu i zbog toga, zbog tog njegovog ugleda i onoga primanja, prvotnog primanja Islama, dakle, napravi fitnu među muslimanima. muslimanima. Ubio ga je E, Zaid, a nakon e, toga je njega ubio Ebu Merjem El Hanefi. Ebu Merjem El Hanefi je primio poslije toga islam i rekao je Omer radi Anhu, o emirul mu'minin, Allah je kaj počastio Zejda da ga ja, kaže, ubijem, a mene nije kaj ponizio da on mene ubije. Dakle, ubio sam ga, pa on zaslužio šehadet, a onda sam ja primio islam, pa men Allah nije ponizio da poginem u tom trenutku sam bio mortedom. Kaže, Omer radi Alanhu, kad je čuo da mu je brat poginuo na jemami, prestigo me, kaže, dva puta. Omer kaže da svog brata Zajde, kaže, prestigo me dva puta, primio islam prije mene i poginuo je prije mene. Te godine je također preselio Salim ibn Ubejd, po imenu ibn Amel, oslobođeni također rob Ebu Huzeife ibn Utbe ibn Rabije, a bio je oslobođen rob preg, od njegove žene e, Thubeyte bint Jar, dakle oslobođena zato što je ona bila slobodna žena. Uzeo je pod svoju, dakle onaj, kako da kažem, svoje vla, vlasništvo ga uzeo Abu Zeife i njegova žena. Pa je Allah subhanu tala objavio ud'uhum li abaihim. Pripisujte i njihovim očevima. Dakle, usvojenu djecu, slobođeni robovi, tako dalje, nemojte više pripisivati sebi, dakle, oni nisu vaša djeca, nego i pripisujte oč očevima. Kaže, pa je došla žena od Ebu Zeife, Sehl bint Sehl ibn Amr, pa je rekla Allaho poslaniće, Salim, kaže, ulazi, kad ja, kaže, ulazi među nas, kaže, kad ja ne pazim. Kaže, Allaho poslaniće, sada se nam poduje ga dok još, dakle, možeš, ona, pa je nakon toga ulazio jer je bio je sin po čemu? Po, po mlijeku. Bio je dugledih muslimana, prihvatio islam, dakle, onaj, dok je još bio mali, učinio je u Medinu i učinio je hijžu prije Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasalam. Predvodio je muhađire još, dakle, u tom vremenu, a onaj, Omer ga je isticao, odnosno Omer ga je volio po tome zato što je volio, odnosno bio jedan od hafiza Kur'ana. Učestvo u bitci na Bedru, jedan od onih četvorci za koje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže učite kirajete od četvorci pa je spomenuo Salima oslobođenog roba Ebu Uzeife <clears throat> kaže nakon što je poginuo Zaid ibn Hatab muhadžiri su mu rekli strahujemo da neće nam doći neprijatelj odnosno da nam neće doći gubitak ili onaj pobjeda da nas ne pobije od tebe kaže kakav bi ja bio hafiz onaj kakav bi, ja, kakav bi ja bio hafiz kada bi došla onaj uh, gubitak u borbi od moje strane. Kaže, osjećena mu je desna ruka, pa je uzeo zastavu lijevom rukom. Kaže, pa mu je osjećena i druga ruka. A on je, kaže, učio Uama Muhammedu nila Rasulun kad halat min hablihi Rusul. Muhammed je bio samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Pa sve, dakle, gdje Allah subhanahu kaže وَكَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّنَ كَثِيرٌ koliko je bilo vjerovjesnika sa kojim se borili, dakle, ona njegovi ashabi. Kaže, kad je poginuo, pitan šta je bilo sa Ebu Huzeifom. Kažu, ubijen je. Kaj šta je bilo sa tim, kaj je ubijen je. Šta je bilo sa tim, kaj je ubijen je. Kaže, povalite me, dakle, položite me ili ukopajte me među njih. Te godine također preselio Ebu Duđane, Semak ibn Hareše. Ebu Duđane nama svima poznat po čemu? inače u bitkama bio ohol. Dakle, on bi izašao, svoj čalmu mu crveno stavio, izašao iza plesu pred onaj mušic Mekaj Allahom, poslanik sallallahu alaihi sallam. Kaže, inne hadhi lemeshe yubriduha Allah. Ovaj način hodanja kaj Allah mrzi. Kaže, illa fi hadal mautin. Osim, kaže, u ovoj situaciji. Kaže, stavljao bi svoju crvenu čalmu na, na glavu i bio je to znak, dakle, dao, dao bi na znanje neprijateljima da se žestoko boriti bio je od onih koji je uletio u vrt smrti, prošli put smo ga govor, spominjali, uletio u vrt smrti u Benu Hanife na Jemami, pleme od Musilime i Kedaba, pa mu se slomila noga, ali upriko što mu je pukla noga, borio je se dok god je mogao, nije posustao, dakle nije onaj dopustio, nije se htio onaj povući. Musilimu Kedaba je ubio ko? Wahshi ibn Harb, probao kopljem, ali Duđana sasikom u glavu, dakle odvojom glavu, od tijela, da malo se kulturni izražava, reće vi ne predavanju, samo osjecanje bija. Odvojom glavu od tijela. Kaže, pa je Ebu Duđana rekao posle vašiju, kaže, ne zna se kaj ko je od nas dvojice ga ubio. Razumijete, dakle, ne zna se, jel ti, jel ja, uglavnom, zajedno smo ga, onaj, do kraja čeli. Te godine je preselio Šuđa ibn Veheb, ibn Rabija al-Esedi, prihvatio islam još od početaka, prisutvovao je u bitci na Bedru i bitkama posle nje, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Haris ibn Abi Shimr al-Ghassaniju e, ponudio islam, kaže, a nije pri, primio islam, pa je prihvatio njegov onaj sluga. Preselio je kao šehid Šuđa ibn Veheb na dan je mami, a imao je 40 i nešto godina. Bio je visok, mršav i, i, i pogijet. Dakle, pogrbav čovjek. Te godine je preselio Tufail ibn Amr ibn Tarif, ibn Las ibn Salebe. Kaže, prihvatio islam prije hijri, otišao je svoj narod da poziva u islam, pa je Allah subhanahu wa ta'ala uputio velik broj od njih, pa je doveo u Medin pred Allahom, poslanika sallallahu alaihi od plemena 90 ljudi. Na jemamu je izašao sa muslimanima da se bori protiv Murtida sa svojim sinom Ibna, odnosno njegovim sinom Amrom. Kaže, vidio je, usnio je te noći san, dakle, pred, pred bitku je usnio san, kako je ušao u polni organ neke žene. A njegov sin se trudio da uđe iza njega, pa nije, kaže, uspio. Kaže, pa su mu protumačili da će poginuti, da će ga zemlja uzeti u sebe, a da njegov sin neće moći onaj poginuti u toj bitci. Njegov sin je poginuo na, u bitci na Jermovku. Od onih koji su poginuli te godine Ubad ibn Bišri ibn Vakaš al-Ansari, al prihvatio islam od Musava ibn Umeira prije Hidžri i prije još nek što je islam primio i sam Muaz Usaid ibn Hudeir. Pristupo je u bitci na Bedru i bitkama poslije nje. Učestvovao je u ubistvu Kaba ibn Ešefa. Kaba ibn Ešef je bio ko? Mi nismo radili ciru, sada smo se dogovorili da nećemo ponavljati ciru od prošle godine. Kaba ibn Ešef je bio jedan od... Jeste? Bio je jedan od jevreja židova Medine pa je vrijeđao Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem stalno. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pitao ko će odvojiti mu glavu od tijela. Ko će me riješiti njegovih uvreda? Pa se prijavio Muhammed ibn Esleme. Muhammed ibn Esleme kaže on je moj jaran od prije u vremenu džahilijeta. Pa je onaj Tufail ibn Amr ibn Tarif, odnosno Ubad ibn Biš bio jedan od tih u toj dakle, jedinici diverzanata koji su otišli da po, po, posjeti Kabe ibn Ešefa i onda smo odvojili glavu od tijela. Poginuo je na jemami, imao je 45 godina. Te godine također priselio Saib ibn Usman ibn Madhun, jedan od učesnika Bedra, a ubijen je onaj, na jemam, poginuo je strijele, a bio je mlad, onaj, bio je momak. Također Saib ibn Awam, brat od Zubeira ibn Awama, također Abdullah ibn Suhejl ibn Amr ibn Šemas ibn Abdelud, al-Kurashi al-Ameri, al prihvatio islam prije hijdžre pa je onda učinio hijdžru i bio je među onima koji su ostali u Mekki i koji su osjetili slabost, dakle pritisak na njih i na njihov islam, osjetili su slabost. Kaže, pa kad se susreli na Bedru sa Allahovim poslaniku sallam sallam vojske, on je pobjegao iz vojske mušrika Allahovim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. a ubijen je također na jemami. Kad je Ebu Bekr otišao na hadž, susreo se sa njegovim ocem i tada mu izrazuju svoje saučešće, pa on kaže, čuo sam od Allaha, dakle njegov otac, onaj e, Suhejl ibn Amr kaže, čuo sam Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam, da je rekao, šehi će se zauzimati za 70 ljudi od svoje porodice, kaj nadam se da će početi sa mnom. Dakle, nadam se, ako je preselio kao šehi, da će početi od mene. Također, <coughs> Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej ibn Salur, Abdullah ibn Ubej, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej ibn Salur, sin od koga? Od vođi munafika Medine. Ansarija Hazređi bio od, od uglednih, dakle, ashaba, pristupao u bitci na Bedru i svim bitkama poslije njih, salahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Otac mu je bio vođa ili glava munafika i u svakom trenutku da mu je bilo naređeno da svoga oca, <laughs> da svom ocu odvoji glavu od, od, od tijela, učinio bi Allah, poslanik sallallahu alaihi sellem, nije to dopuštao, iako se znalo za njega da je dakle, munafik, to jest da je njegov otac munafik. Od njih, dakle, koji su umrli te godine, Abdullah ibn Ebi Bekre Siddiq, također prihvatio islam davno. On je bio taj koji je donosio Allahom poslaniku, sallallahu sallam, i Ebu Bekru u Sevru, dakle, u pećini Sevr ili Thor, donosio hranu i prenosio vijesti iz Meke i kako se krijeću Mekelije u potrazi za njima dvojicom. Kaže Pogodio ga je Ebu Mihđan Ethekafi strijelom, pa je ozdravio od toga, dakle, od te rane ozdravio, ali ostala u njemu groznica sve dok nije pre, onaj, preselio 11. godine u mjesecu Ševalu. Od njih je također te godine preselio Kaša ibn Mohsin, ibn Harthan ibn Kajs ibn Mura ibn Kethir. Njegova kunija, to jeste ono kad se kaže Ebu ova, Ebu onaj, zvao se Ebu Muhsin, bio od uglednih ashaba, kaže Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, bio je jedan od najljepših ashaba, dakle imao je najljepše lice. Imamo i mi svoga u kašu dole u Kaže, učinio je hiržu, pristuo u bici na bedru i kada mu je slomljena uh, sablja na bedru, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao pletenu granu od palme. Dakle, grana, ali ispred pleteno lišće. Kaže Allah, znači, šta će s ovim kraj, Allah poslaniče? Kaže, samo je podigni kren. Kaže, pa je podigao, a ona je se pretvorila u željeznu sablju i bila je, dakle, sve do kraja njegovog života, ona je, dok nije on poginuo. Ta njegova sablja se nazivala El-On, El-On znači pomoć, učestvovao je u bitci na Uhudu, na Hendeku i svim bitkama, dakle, nakon nje. Kad je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da će u dženetu ući 70 hiljada ljudi koji neće polagate račun, kaže u kaša Allahov poznaniče, ali pazite kako je onaj, e, dakle, kada neko zreo, kako razmišlja, kada je dede ovaj, kada nek me Allah oni kaže, ti si od njih, ućeš u džene, neš polagati račun. Pa neki drugi čovjek reka, Allaho počne, de, de iza mene, kaže, sebe kakve biha u kaša, prestigo te u kaša. U kaša je krenuo u bitku na imamu sa podvostom Halda ibn Velida po naradbi Ebu Bekra Siddiqa. Pa ga je poslao Sabit ibn Akrem uh, kao izviđača. Susreli su sa Tulejhom, Elesedijem i njegovim bratom Selemom. Pa je Tulejha i Seleme ubili su, dakle, ona ga e, u kašu ibn Muhsina. Od njih je također bio Mu'in ibn Adij, ibn Džad ibn Ađana, Dubeja al-Belawi, Također prisutuo je na Akabi, to jeste na u Mekki, kad su dolazili razgovor sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, prisutuo je na Bedru, na Uhudu, na Hendeku i svim drugim bitkama u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobratio je njega, malo smo to prije rekli sa Zaidom ibn Khatabom radijallahu anhum ejma'in. Svi su zajedno poginuli na Jemami radijallahu anhum. A Maliki prenosi od Ibn Šiha Baron Salima, ono svog asa kaže, plakali su ljudi za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad je preselio. <coughs> pa su govorili tako nam Allaha želja nam je bila da umremo prije njega. Jer se bojali da ne budemo bačeni u fitnu nakon njega. Pa je Mu'id ibn, Mu'in ibn Adi rekao a ja kaj tako me Allaha volim što sam, musu, da, što sam dakle umru posle njega. Da vjerujem za njegova života i da vjerujem nakon njegove smrti. Te godine također selio Ebu Zeife ibn Utbe ibn Rabija, ibn Abduš e, Šems el Kureši, prihvatio islam još u kući El Erkama, učinio je hiržu u Abesiniju, zatim u Medinu, pristuo je na Bedru. Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je pobratimio njega sa Abadom ibn Bišom. Zajedno su poginuli oba dvojica na Jemami imao je tada, kada je dakle, poginuo, imao je otprilike 53 ili 54 godine. Bio je visok, bio je lijepoga lica. Imao je jedan dodatni zub na, na vilici, a poznato mu je bilo ime Hašim, u nekim predajama Hašim. Kaže Ibn Kethir, rahmehullahu ta'ala, na ubici na jemami, poginulo je nešto oko 450, a tamo je prošlim, dakle prošli put smo rekli oko 500. Najviše među njima su bili istaknuti ashabi i hafizi Kur'ana. Od onih koji su poginuli te godine je bio Musailime ibn Habib el yamami po imenu Kezab. Došao je Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam u Medinu sa svojim narodom Benu Hanife. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo za njega i čuo o njemu i čuo šta on govori. Rekao je prije što je došao kod Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže kad bi mi Muhammed ostavio ono na čemu je nakon svoje smrti ja bih ga slijedio. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da od mene tražiš ovu slampu ja ti je ne bi dao. Dakle odnosno grančicu onaj od palmi kaže ja ti je ne bi dao. Kaže ako odeš Allah će te poniziti. Ja kaže znam ono što će se sa tobom desiti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je usnio san kako u ruci ili na rukama drži dvije narukvice. Pa mu je teško zlatne narukvice, pa je teško Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem palo to što je vidio zlato na svojim rukama. Kaže pa mu je Allah te barek taala objavio u snu da puhne pa i puhnu pa su kaže otišle. Kaže pa je Allahov poslanik sallallahu se protumačio da će to biti dva lažna dakle onaj e, vjerovjesnik ili poslanika koji će se onaj pojaviti u i nakon života Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan je onaj Usani, to je Lesved Elanesi, a drugi je ovaj na Jemami to jeste Musailime Kedab. Rekli smo malo prije da ga je ubio Vahši ibn Harb, a da ga je Duđane, kaže, <laughs> evo ti stoji malo drugačije, ljepše opisano, kaže, zaklo ga je, ko što se kolje deva, udario ga je iza glavi, a on je zaričao ko što eh, onaj riči dromedar i to u vrtu, takozvani vrt smrti. Kaže, Halid ibn Velid mu je prišao dok je tako ležao u vrtu smrti da ga pokaže Međa ibn Merari. Pito je Međa ibn Merara Halda, ko je taj muslim? Ike da, da ga vidim. Kaže on, kad je bio je žut, smežurana lica, ružan, a drugo je predaj stoji da je bio krupan. Dakle, dvije rašte kontradiktorne predaje. Prije njega je ubije, ubijena su njegova dva ministra, savjetnika, Allah ih prokleo, <clears throat> Muhkem ibn Tufail, koji se nazivao Muhkam al-Jamame. Ubio ga Abdurrahman ibn Abi Bekr. Ubio ga je strilom dok je još govorio i obećavao svome narodu šta će biti. A drugi je bio Nehar ibn Anfeve, po imenu Rajal ibn Anfeve. Primio je islam, a zatim je otpao od islama, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, ubio rukama Zejda ibn Hataba, kao što smo malo prije spomenuli. Musailime Kedab je pisao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim od Musailime Allahova poslanika Muhammedu Allahom poslaniku Assalamu alaike Kaže, a zatim ja sam, kaže, tvoj ortak u ovome, misleći u čemu? U objavi, u poslanstvu. Tebi će, kaže, pripasti mudar, a meni weber. Mudar su plemena i weber su plemena ili pokrajine. kaže vama će pripati, pripasti pola zemlje, a nama po, pola zemlje. Ja znam da su Kurejšije narod koji je nepravedan, pa zato da podijelimo ja i ti dok smo još živi. Kaže on Allahom poslaniku sallallahu Kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi pište. Bismillahirrahmanirrahim od Muhameda Allahova, Allahova poslanika, poslanika Musailimi lažovu. Neke selam na onoga ko slijedi istinu, a zatim zemlja je Allahova, oni daju nasljedstvo kome on hoće, od svojih robova, a lijep završetak pripada bogobojaznima. Muselime Kedab je bio, dakle, za svoga života, što mi prošli put govorio blento, kažu da je htio da glumi Allahova poslanika sallallahu alejhi u njegovim postupcima. Pa je kaže pomilo ovo neko dijete, a dijete to je spala kosa i ostalo je za ovih dijete čelavo. Prošao im je kroz vrtove palmovike, dakle palmovike gdje su palme. Kaže pa je, pa je rekao ta mala dadne berišta kaže te godine nisu kaj rodile palme, ostali su bez hurmi. Kaže, čuje za Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi Allaha poslanik sallallahu alejhi ve sellem pljusnuo u posudu od koje se moglo da najede velik broj ljudi, a ne bi nestala hrana u toj posudi. Ili pljunuo bi sallallahu alejhi ve sellem pljusnuo bi sallallahu alejhi ve sellem na izvor ili bunar, pa bi voda dakle šta više izvirala. Kaže, on je pljunuo najpoznatiji bunar na Imamke pa je presušio odmah. 12. godina. To su događaje bili 11. Imamo li vremena? Imamo još pola sata, to je za mislim. 20, 20, ajde još ćemo malo. Nećemo ispiti, zato što sad ulazimo u onaj velike bitke. Onaj, I plaho zanimljive. Je dok sam ovo pripremio, smio sam se, subhanallah. Khalid ibn Velid uprko s onome što je radio, ima ovdje slučajeva, spomenut ćemo šta je uradio nekoliko puta, onaj, ne bi da preduhitrim, ali smio sam se koliki je bio vojskovođa, kako je znao da se bori i kako nije poštuo nikoga koji je bio pred njim. Svakoga koga je pozvao u islam ili ponudio mu džiziju, on bi ga ostavio. Ko ne prihvati, on više nikakvog hurmeta nije imao. Ali eto, ako uspijemo večeras, inšala, mislim, nećemo, zato što ima puno. 12. godina je također poznata po tome što se nastavile bitke iz 11. godine protiv Murteda, pa je Ebu Bekre Sidik poslao svoje vojske i na istok i na zapad, gdje je htio da učvrsti e, stubove Islama. U vremenu kada je htio da po, e, ponizi sve tagije, sve silnike i oholnike i nije se gledalo na onoga koji je blizu ili koji je daleko, koji je u rodu ili ko nije. Većina pisaca e, istorije islama kažu da se je mama desila u Rabiju Leuelu od ove godine, a neki kažu da je se desila, dakle, na kraju e, Zul, e, Zul Hidžeta, godine prije. Međutim, ono što je bilo tačno jeste da je započeo se događaj, a su završili započeti u 11. i završili su se u 12. godini. Allah najbolji zna. Kada je Halid ibn Velid završio na jemami, Ebu Bekri Sidik ga je poslao prema Iraku i rekao mu, je da, rekao mu je da počne sa putem koji vodi prema Indiji. Dakle, uzmite sebi kako izgleda arapski polotok. Imate ovamo Afriku, imate ovamo, šta? S druge strane arapskog polotoka. Arapski zaljev, onda dolazi šta? Perzija, Perzija, Indije, tako. Taj put je vodio prema Indiji. Kaže, rekao mu je da započne sa putem prema Indiji na, na mjestu Ebla, da dođe u Irak i da se dakle, spusti sa gornje strane Iraka. Naredio mu je da se ponudi ljudima islam, da ih pozove u Allahovu vjeru, a ako prihvate, a ako ne, onda da im e, propiše džiziju, a ako odbiju, onda da se protiv njih bori. Rekao mu je da nikoga ne prisiljava od onih koji prihvate islam da krenu sa njim da se bore. Zatim je naredio da nikoga ne uzme od onih e, da ne uzme pomagače u vojskom od onih koji su otpali od islama, pa ponovo se vratili u islam. Rekao je nemoj njih uzimati za šta? Za dijelove svoje vojske. Ako se vrate, kaže u islam, to je kaže njihova stvar. Zatim je Ebu Bekr naredio da pripremi svoje izvidnice da podijeli vojske, vojsku manje, dakle onaj patrole i da, sla, i da šalje na različite strane. Također, Ebu Bekri je poslao od sebe vojske koje su pomagale Halidu ibn Velidu, radijallahu anhum varvahum. Kaže Luakidi, istoričar se razilaze oko toga kuda je krenuo nakon jemame prema Iraku. Neki kažu da se vratio iz jemame u Medinu, zatim da je krenuo, pre, krenuo prema Iraku iz Medine, da je pošao, prošao pored Kufe i završio u Hiri. Kaže Ibn Ketir, ono što je poznato, I kao što spominje El Medajni sa svojim onaj, lancima, prenosilaca da je Halid krenuo u Irak još u Muharremu 12. godine po Hirži. Krenuo je putem Basre, a tamo je krenuo sa Kutbom ibn Qatadu, odnosno tamo je zatekao Kutbu ibn Qatadu. Kufom je vladao Muthenna ibn Harthe Ešejbani. Muhammed ibn Ishak prenosio Salaha ibn Kejsana da je Ebu Bekr napisao Halidu da kreni prema Iraku, kaže kad je došao u Irak, došao je u naselja, dakle, e, sela od Sevada, po imenu Bankija i Barusma. Tu je vladar, namjesnik je bio Haban, kaj sa njima je postigao ugovor o neratovanju. Muslimani su <coughs> u prethodnim, dakle, svojim pohodima ubili velik broj ovih stanovnika. Dogovoreno je bilo da plaćaju hiljadu dirhema džizju. Neki kažu da je bilo dogovoreno hiljadu dinara, a razlika među dirhema, dirhema i dinara je u tome što je dirhem srebren, srebr, srebrenjak, a ovo je zlatnik ili dukat. I to još u mjesecu Redrepu. Onaj koji postigao sa njim ugovor ponovo sa Halidom obnovio je bio Subhari ibn Saluba. Kaže se da je se zvao Saluba ibn Subhari, onaj prenosio se razilazi. Kaže, Halid ibn Velid od njih E, dakle prihvatio tu ponudu, a onda im je napisao pismo garancije da ih niko od muslimana neće dirati. Zatim je krenuo prema Hiri sa Kubejsom ibn Ejasom ibn Hayem Atajem. Hirom je vladao Kisra nakon Nu'amana ibn Munzira, a to smo govorili još u ranom periodu, sve do dakle, pojave objave Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kaže, Haldih im je rekao sljedeće, zovem vam, zove, pozivam vas Allahu i u Islam. Ako se Ako, kaže, odgovorite i prihvatite, imat ćete pravo koji svi muslimani. Vama pripada ono što muslimanima od prava i od obaveza. A ako odbijete, onda ćete kaj plaćati džizju. A ako odbijete, vjerujte da smo mi, kaže, ljudi, koji više vole smrt nego vi život. Kaže, borit se protiv vas sve dok Allah ne presudi između nas i vas. Pa mu je Kubejsa rekao, Halde, mi ne možemo, kaže, onaj se bori protiv tebe. Dakle, nemamo mi šanse protiv, odmah, odmah mu priznao. Ti, kaže, pusti nas da ostanemo u svojoj vjeri, a mi ćemo ti dati džiziju. Kaže Halid, da Bog da propale. Kaže, kufr je ono što će vas uništiti kaj glupi Arapi koji ga kaj slijede od tebe i od tebi sličnih. Ja vam, kaže, nudim islam i spas, a vi hoćete da berete kufr. Kaže, prihvati ono njega. Kaže, pa se susreli sa Haldom dvojica ljudi. Jedan je bio Arab, a jedan je, on ovdje spomnije, Ibn Ketir spomnije riječ Ađamij ili Ađamij. Ađamij u arapskom znači šta? Ne Arab. Dakle, dijeli se ljudi koji na Arape i ne Arape. El Ađami u ovome ovdje, dakle u ovim tekstovima se odnosio na Perzijance. Dakle, na Perzijance. Pa se dijeli na Arape i na Perzijance, ali su i nazivali Ađami. A to što je neko od vas sad rekao da je stranac, to je tačno. Dakle, stranac, svako onaj ko nije Arap, pod njih je stranac. Arapi kad dođu u Bosnu, mi njima kažemo šta? Mi smo Bosanci, a vi ste Ađami. Jeste vi stranci, ne znate kako je ovdje živjeti, kako su zakoni, tako dalje, tako dalje, kako se ovdje ljudi ponašaju od kulture i svega. Dakle, mi im kažemo, vi ste Ađim, vi ste ti stranci. Iako se to u fiku koristi samo za ne Arape. Kaže pa je Halid rekao ovom Arapu, neću tebe za vođu, dakle neću tebe za onoga e, koji će put pokazivati. Kaže, pa je uzio ovoga drugoga. Sa, njim je nap, sa njima je napravio ugovor na 90.000, neki kažu na 200.000 dirhema. 200.000 srebrnjaka to je bila prva džizija koja je uzeta od Iračana i odnešena je u Medinu Ebu Bekru Asidiku radi Anhu Varda. Kaže, ovaj ugovor je postigao Halid sa Ibn Salubom. Namjesnik od Kisre Nahirije, e, tak, o, o, ona je bio ovaj, Ibn Saluba, pa je Halid ibn Amr ibn Abdul Mesih ibn Haban ibn Bakla je preuzeo od njega dakle namjesništvo a bio je od arapskih kršćana pa mu je Khalid rekao Khalid priča sad sa ovim drugim Khalidom Amrom kaže odakle si kaže iz leđa moga oca kaže odakle si izišao kaže iz stomaka svoje materi kaže njemu Khalid, jadniče na čem živiš vjernika i na zemlji. Kaže on je opet njemu, teško tebe bilo, od čega si, odnosno učem si, na čemu si? Kaže u odjeći. Kaže, jesi ti normalan? Kaže, jesam. I kaže, vladam. Kaže, ja te pitam, ka ja tebe odgovaram. Kaže njemu, Hald, haj ti kaj primi islam, jel kaj je rat? kaže, neću, nego ću postati sa tobom onaj mir. Kakve su ovo, kaže, palače koje vidimo oko tebe, dakle, zidine? Kaže, budale sagradile, misle da će se od njih okoristiti. Pa će kada je doći neko pametni, pa će ih srušiti. Dakle, ovaj je znao šta će se desiti. Kaže, Halid nima ili islam, ili džizija, ili borba. Kaže, pa su prihvatili džiziju na ili u nekim predajama na 200.000 dirhima kao što je malo prije spomenuto. Zatim je Halid ibn Velid poslao pismo namjesnicima Kisre i njegovim e, savjetnicima. Kaže Hišab ibn Kelbi, prenosić od Mahrefa ibn Mujalada od Šabija, kaže čitao sam, čitao sam knjigu, odnosno pismo od Halda ibn Velida, stanicima gradova koji su bili pod upravom Kisri, jer je već Hald ušao gdje u perzijske dijelove, Šama, Iraka i tako dalje. Kaže od namjesnika od Perzijanaca, neka je selam ili neka je spas na onoga ko slijedi istinu ili uputu. A zatim, hvala Allahu koji nam je dao da vas ponizimo da nas služite. Onaj koji uzio od vas vlast, uništio vašu snagu, onaj ko bude klanio naš namaz, bude se okretao prema našoj kibli, bude je ono, ono što mi jedemo, dakle što mi koljemo, on je taj musliman. Njemu pripada što je nama, nad njim su obaveze koje su nad nama. A zatim, kad vam dođe ova, kaže, ova moje, ovo moje pismo, pošaljite mi zaloge i znajte da ću vam ja pružiti zaštu. Ako to ne uradite, tako me onoga u čijoj ruci moja duša. Koga, mimo koga drugog Boga nema. Postaću ti, kaže, ljude koji više vole smrt nego što ti voliš život. Kažu, kad su pročitali ovo njegovo pismo, začudili su se. Kako neko može tako pisati da su oni bili sila? E, zamislite vi danas da se neko, Halad ibn Velid, pojavi, pošalje Trumpu i Putinu pismo. Pošalje Trumpu i Putinu pismo i kaže, ti taj žuti, ti ti tamo uvrnuti. I ovako ti, ovako ti, ovako ti. Zamislite tu situaciju. Koliko bi, pazite, Haldi ibn Velidi imao, imao je vojsku, imao je podršku, imao je za sebe državu. Kaže, pa su se začudili kako može da se obraća njima. Pa je Sejf ibn, ibn uh, Omer prenosić Telehe ibn Alema od Muhire ibn Ujene, a bio je namjesnik nad Kufom. Kaže, Hald kad je izlazio iz Jemame prema Iraku, podijelio je svoju vojsku u tri, u tri onaj voda, dakle tri skupine, ili tri grupe. Nije ih poveo jednom, jednom stazom. A onda je, kaže, e, krenuo Musn, e, El Muthenna prije njega na dva dana. Adi ibn Hatim i Asif ibn Amr su sa svojim, dakle, onaj, e, ovim koji su predvodili, krenuli sa, sa Malikom ibn Abadom i Salom ibn Nasrom. On su ih vodili, dakle, pokazivali puteve. Pa je došao, svako od njih se skupio na jednom dogovorenom mjestu u dan dva. A Hald je otišao, kaže Hald je otišao onaj, na drugu stranu putem prema Indiji kako mu Ebu Bekr onaj i rekao. Na tom mjestu uvijek je bilo poznato da su Perzijanci vodili najžešće bitke. I znao je za vojskovođu Perzijskog koji je bio najuspješniji i na moru, i na kopnu, i na brdima, i u pustinji. Zvao se Hormuz. Halid mu piše pismo. Šalje mu pismo, poširio Ibni Kisri i šalje Ezdeširu Ibni Širiju. Kaže, kad je Hormuz čuo za Halida, a bio je namjesnik od Kisri, sakupio je svu vojsku koju je mogao u mjestu zvano Kazma. Po našem je to kako? Čazima. Čazim, Čazima. Kaže, njegove vojske su predvodili Kubaz i Anšođan. Bili su iz porodica, a vojske su vezali u lance da niko ne može pobjeti sa bojnog polja. Hormuz je bio, po tome, bio poznat po tome što je bio veoma nezgodan čovjek. Imao je loše namjere, nikada nije poštovao dakle, onaj, neke zakone u ratu, a bio je ugledan među Perzijancima. Kad god bi poveo neku bitku, pobjedio bi, a kad god bi pobjedio, to bi pogleda, povećalo mu ugled, a kad god bi povećalo ugled, on bi povećao oholost i kibur dakle, u svome životu. Na glavi je, Ibn Kethir kaže ovdje, na glavi je imao kacigu vrijednu 100.000 zlatnika. Kaže, pa je Halid došao sa svojim vojskama, a bilo ih 18.000. Kaže, postavio se ispred njih i kaže, Halid, kažu Halidu vojske, Halde, žedni smo, nemamo vode. Kaže Hald, za vod ćete se sad boriti. Kaže svoju vojsku, za vod ćete se sad boriti. Međutim, Allah te barek vetala te noći kad su oni onaj u logoru svoje vojske poslao je kišu, pa su potekle manje rijeke među njima, pa su se kaže muslimani napili, oprali i bilo im je drago što nisu morali da bore za, za onaj za vodu. Koliko je sati? Molim. Koliko još da je zana? Dobro. Kaže, kad je došlo do bitke, susrele se ove dvije vojske, pa je Hurmuz iza, izašao i tražio neko da mu izađe na Mejdan. Kaže, pa je Hal izašao da se suprostavi na dvoboj. Kad je razmijenili su po dva udarca, pa ga je Halid smoto ispod sebe. Radi Anhu Arda. A onda su potrčali, potrčali njegovi, onaj, kako se zove ništa, čuvari. Je potrčali su njegovi čuvari, kad je Kaka ibn Amr, Tamimi vidio da će ovi napast na Halda, nije im dao ne se približi, nego im je prišao pa je sve, kaže, povalio. Kaže, fenamuhum. Kaže, pa je sve do jednog u spavu. Ali vječni san. Kada su vidjeli Perzijanci da je Hurmuz pao i da su njegove sluge, dakle ti njegovi čuvari koji treba da budu najjači pali, raštrkali se na sve strane. Kaže, pa su muslimani te noći ganjali Perzijance i nikoga od njih nisu ostavili. Hiljadu deva su samo zarobili. I to je bila poznata bitka Zatu Selasil, dakle bitka sa lancima, zbog, kažem, mnoštva lanaca među onima njihovim, e, dakle, vojnicima, kako su bili povezani. A pobjegli su vođe od Hurmuza, Kubaz i Ajnoš Džan. Ona je spasla se te noći i mi ćemo dovoditi šala stat pa ćemo nastaviti sljedeći put. Barakallahu fiku, wassalamu alaikum. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي